itxu eman doka. E, Egon. Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestianik, itxu eman doka. Sumandokan Charles Bidegen ardua hitzahara dela eranen deiku. Kumita berri bat Carmen Diez Mintegi, antropologo feminista universitatian jakazle, hama bi urtetan feminista bilhakatu zeikula. Gotzon barandiaran euskal idazliak eta kantagintza dela eta iparagiren agur euskal herria. Ahatzegabe Jusef Karikaber etxe barnen erantzaharrak. Tu m'en encore. Egun eko menuan, egun pata negra. Ez gitian trumpa, ez da mano negratik sortu rok talde bat, baizik eta urde azpi bat. Espainiako hego mendebalian eginik da Extremaduran badajoz aldian ohiz urde hoik kampuan hasik dia eskur eta sia janez. Saltegi handi eta balin bazu labeiri markapian edienen duzie. Jambon grande tradizion issu de por noir eleve en liberté ambalagian agertzen den bezala. Eta labeiriz fidatzen ahalda, be leloak ez dioia ote engagé pour la qualité et l'environnement. Erran hoi jakurtziaekin ekologista radikal batekin bu egiten dugula uduiluke. La ez esta gui zer nahien gaintiazteko prest. Be patanegra grande tradizionekua da. Ez tradizio tipi eziz ertain, baizik eta handi, grande. Eta funtsian, zertako es tradizio edo tradizion simpleki. Labeirik eta beste tradizio handi janhai eskentzalek ez dielakoz tradiziozko jakik saltzen ahal. Zertako ote aizide balin ba. Tradizionel eta alantzien izenekin agertzen dien jakiek ez dielakoz aditifik uken behar eta labeirien pata negrak aditifak badutu. E berehun eta beroita hamabia, eren ahi beita potazio nitrata edo salpetra. Badak lehenago polboaen egiteko egaik zena. Ekei hau, beraz potazio nitrata edo salpetra, agiaren frigiaztiaekin minbizi sortzaile bilhakatzen umen da. Eta e berehun eta berroita hamaretik e badu grande tradizion eko labeirien patanegrak. Haue suspechatuk min biziaren sorzale bezala. Marketingak badu zerbait hunik. Hun ez dien gaizen saleazten dakiala kasu juntan bezala, grande tradizion jabiliz, edo beste kasu sumaitetan, rezet artizanal, spezial kampain, edo saver alanzieno bezalako oharak ezaiz, ekoizpenetan edo etiketetan. Gizan horrez, gien jozle inosentai txinatxasin ahizaio, ikaragarriko janhai huna eta fidagarria dela, eta berzonian, tiak! pata negraen kasian bezala, urde azpi aruntaren presio doblian saltzen deikie. Charles Videgain, qui se Qui se Qui se hitze zitzen egun frantxez zerraiten den bezala a konsome avec moderazion. Beti horretuko nizeu matez galen zautatela frantxezez mintzatzea arduaz. Eta <laughs> finitu eta jurnalista batek ik errana erran nuen. Omen bada lere bat erraiten duena arduaz mintzatzen manima da delako moderazione edo. Mm, neurria edo izarria eta aipatu behar dela, behitin haut, guai, seitzen... Eben legia, Claude Ebena. Bai, bai, elia, ja. Bai, elia. Ez ez dokas handik eman? Uh, bai, bai, eman destan bai ez. Ordean, ordean, nik etxen entzuten dut anua, baina zue esiek ardu, eno zesu batekin, bestelan lehen arno, ikusten da hori hitz zaharra dela, ar, arkeria, arrak. Bai, orden, ardua ezautzen dugu edanik izan zen emerri piko, uh, eh, poti inguruko erromes bat, fen, eh, beilari bat, joiten baitzen kompostelara, eta hemen uh, zuen pixka bat, uh, ez baitzuten ondi tratatu, hemen uh, eskaldunek, eta alde aipatzen ditu esorazko hitz batzu. Eta eien ardua, biztana, bain uh, eta ardoa ere bai, behaz, batiru iru hitza agadela du da. Zazpi sortzi geren mentia, hoi? Eh, hamabi? Ah. Gero bada koloniako Arnold von Harft, aleman bat ere bai, mila larreun eta latanoita masaian ere pasatzen da, amak bat horrei bat hitza ipatzen du, eta hien artean ardoa. Orduan, ardoa estepenean, anua, etzen baterik guai, anua deitzen duguna, mm, iduri luke hori zela iratiten alden edo zoin edari. horien hemen batzen edo maatxez edina edo xarrahez edina. Ta ono batzutan entzuten da e, hori uh, e, maatxak nua da. E, Diferentzia iteko xarrahak nua. Baina oro war, guai, anua eiten, aipatzen delait bat iru maatxa dela. Ordin, ardoa litakek fermentazion bezalako zerbait? E, edari bat, uh, edari bat, uh, ere bai, ez eh? den, eta edaria ere noiztit eta editen den hemen, ez dari. Kruxi berritatik, ardoa, dela. Bai, ez ardoa ez da baterit mahatxarena. Huai bai, hori baitan arruzitu dena. Dula duti behaz eh, batua dinantzin, dinantzin bere ala, jepiten alzen nor, nuntzen eh, norbait, dale iten zuarek ostatuan, edo ardo, Bizkaian eta Gipuzuan, Nafarroan, ahno alderdi untan, et ano ere eh, Baxen Nafarroan, eta ardu behaz Siberoan. zendako ardu, zeren lehen ardanum zen, atxematen da en hori itza ahetan, ala nola ardantza, ardantze ardantza hoa izan da, bada jendea. Bai, Zer, eako... Bai, eta izan da lehen dakaria, eskolerian, bai. no? dola, izan da, iberretxe eta ardantza. Eta eh, hori zen mahatx ti edo alatro zerbait. Un zep, haiten da bezala, mota bat? Eh, lekoa ere bai, eh, behar bada. Eh. Orduan, e, da, enekin eta du galdu dugu, salbuz, behotarez, Eh, hori baita, pixka bat, eh, konservatorio bat, eh, batzutan. Ez Hala getu, konservador bai. egutuk. Ez denetan, batzutan, gauza berriak hartzen dituzi ere bai. Zertik jiten zela, errandek, ez ardunum, zertak horra zela? Ardantze, ardantza, ardanum, horian en hori erortzen da, gut, ano horreten dugu, baina e, ziek markatzen duzi hono, sudurkaria, ardun. Ardun. Gero, bada beste gauza bat ere guai batuar pixka bat entzen du, da kolorea. Mm, Nik hemen, hemen gorria edaten dut, eta guai narusitzen aida beltza eta lehen etzen ora, bazen beltza bestalian, lure rugia izendatzeko. Eta jo, bada, klarete, edo, behin ostatuan sartu eta berara konprintzen da, eta bilerren basoa, irurren basoa edaten delaik, bada, kiruz, zain den galdein behar. Bai, eta hainbat eta ondun denek berkolorea die, bai. Hori da. Eta Jo, badira atxotitzetan, e, eh, bai, ipatzen baita ardua eman esan erreiten da, Ardo edo zoin ardot eh, on egiten duela, nafarroko arduat ere bai, baina bidian usten duela jendea. Gene dut, bereziki lehen, duetako, bereziki indartzu zela eta horian kalte egiten zuela enitzetan. Gero, uh, eh, oien ere egiten du, jendea behar da hasi eduneko araditik, atzotko horitik e- eta jasko uh, ardotik eta hola jotatzen bali bada medikuak urrun relitzen direla. Eta behaz arduaz beste umatez berba ipatoko ditugu beste hitz anitz eman esan zer den uh, pitarra, uh, zer den uh, ez, ez hain ona. Minata. Minata eta pitar, e, ez da arrazoza bera, bat zuet na, ez dute nahazten, bata ahnuarena da, bestia xarer ahnuarena. Gero badira ere tresnak, dolarren zer den, lakua zer den, ardua iteko, beste humatez, aipatuko dugu. Bada hitz bat ere agoilatu emanez hona ez da nitz erraiten, da irakiten nahi delaik, anua, gero ondotik pista bat apaltzen baita, ber argnotik eman behar da barrikan, bada iz berezi bat. Jo bada kraspa, bada eh, beste iz batera ipatu nahi nuke, ez dakit hori txeko lana ere jenden jakin dut, ez dut ezagutu, lapurdin, biltzen zituztela xararrak, idorra azten zituztela, eta dilindan ezartzen, eta gero, neruan eta hua baliatzen zutela pitak bezalako zerbait egiteko. Eta ba omen da, izbat. Zer sukri alkoholizatzen behitzen edo hola, sohitzia ikin? Xararrak nua egiten da, eh, xararrez. Bai, bai, bai, eh, sasoinan. Ba, gero ondutik, konservatzen dituzte, xarar, edo zituzten, xararrak, hola, idortuit, eta nuiztenka, oaizten edo trenpan ezartzen edo berriz eratiten, egiten zuten bilaren mailako xerar bat. Ez nola ditzen den, berba izinit ez du eta editen zen. Interesatzen haie gai horrek, eh? Bai, bai, erran nola, bai, uh, uh, esetatzen dut bada izbat erreten duena aba aier nizela, aier. Baina zuten du prezizien dute aier, ez dutela soportatzen, eta besti zentzu batean ere erreten da, bon, sujet nizela. Mhm, mhm. Eta zea, eh, badik etxahune kanto bat, ai, ai her zita zu Ai zer plazera, mostu tembi jan eh, zorekila tuzitziak. Eta zer gane edo ai eh, ez du la ai jei uste dut aiz jazitzen zehiola zen eta bai, ihesean zelakoz. Bai, bai. Hori da beste hitz bat, egun batez aipatu dugu behar da, bi zentzutan ez, mhm. alde edo kontra. Baina azkenean martezen duena tiratzen duela. Amodio bat herra bezala, baute lotura ze berriz egiteko ahi herzaian edai horta, haztoiek ataratzen ga eta puntu batez saltzen zia ardua, negozian anvenzian. Eta bazia ardu bat deitzen zena bera mintzo. Ah, biziri polita da. Bai. Bera mintzo eta mintza azten bai. ere bai. Bai. Eta gio, Europa sartu zelaik, debekazizia eh, izen horren ez hartia, behar izen hoi ezai, lo Confort eh, behar izan zea deitu. Euskazko izena, fuera, bai, debekatuik. Jo, be, jo beste umatez kontatu dut, bateiatu hori egiten zuten, anuan ura ezakzen zutelaik, esnean bai. egiten zen bezala. Ez dut kontatu egun batez hori, bada Tristian Etxaluiz, Domintxinen, uste dut, eroiten zen etxean, eroiten den etxean lehen zela ostatu tipi bat. Uste dut nafak bat gintzela eta ostatua bat zuela. Eta horrean ematen zuen edatera orko anua ez biziki hona behar bada. Eta bat jendea pleni zen, janez eh, errat eta eh, ez, ez da on edo hura ematen dut, edo zerbait, ez ez ez ez, hura erusi bezala saltzen. Ah, eta egun batez, edale <laughs> eta ibatek, anua eten dut, egiten dugula zerbait irentsi izan maru bezala. Eta egiten dugula, errat, ire anuan, xipa bat hartu diat, xipa. Ah, enaten ondorru iturria mazelasik baita. <laughs> Oinbat teatik zia hoi. Xerleix bide gain, ki hitz. zu noiz lehun, noiz gordin, ez da berdin, nola jakin. Ik noiz lehun eta noiz gordin. Gizon zua, gizon eme, gizon emernea kombinazio ederra da ene. Bilustasuna ongien jazten duena, entzule dikonena, entzule biluzia, errazago bilusteko zuen. Eta es convertirme, convertirme en isla, elegir, elegir, sí, elegir es ingrato. Tú lo sabes, ternura, crudeza, crudeza o ternura, ¿cómo no? Lo que toque a cada rato. Gran hombre, hombre discreto, me dice siempre que no magnifique el dolor que siento. Los objetos, déjalos estar, en las personas dejan rastro, rastro, rastro, rastro. Guárdate un puñado de palabras por si acaso ¿Cómo elegir cada vez? ¿Cómo elegir cada vez? Tú lo sabes, saberlo no tiene precio. Cuando hablar y cuándo guardar silencio. Hala sorkunen gizon lastan entzunik. Utsumando kasai hontan leiho edo atal berri bat idekiko dugu. Eta antropologo batekin, Carmen Diez Mintegi. Egunon. Egunon. Hasteko, zer da antropologo bat? Oh, gauza, gauza, asko, eta desberdina, ez, da, ez naiz bakarri gainean ni antropologa, ez? Ba, ba, ama naiz, amona naiz, beste gauza guztien artean. Bueno, ni antropologa, soziala eta kulturala naiz, ez? Zeren beti antropologa esaten genuen degunean, eta beti gertatzen zaigu pensatzen dugu oh, ezurrakin eta lako gauzakin ibiltzen garela baina ez gu soziala eta kulturala, eta orduan ba, ikertzen dugu eta behiratzen dugu mm, momento batean eta toki batean, gizarte batean, ba, nola dan kultura bat, soziala ere, struktura soziala nola funtzionatzen diran, eta bueno, ni antropologa feminista naiz gainea, ah, que orduan, ba, bueno, bai gure nire ikuspegia beti be, ba, ba, begira hortatik, ez, e, begiratu dut emakumea eta genero, gaur egun genero alde ikuspegitik nola ikusten dira gauzak, boterea eta harremanak emakumen eta gizonen artean. Vale. Eta gauza bateren eta elkartu girelarik, ikusi nauzu, mhm. eta esaten zinuen, oi, uste nuen, emakume bat izango zela, zergatik e, zuretzat emakumeen inguruko gaien interesa emakumeek baizik ez dutelako zeukitzen ahal edo? Ba, txuetan hori da, gure burua ala funtzionatzen den, hori da gizarte aldatzeko gauza oso zaia, ez? Representazioak nola daukagun eginak, eta bai, bueno, ba, zurekin harremana eukidugu, eta iratzi eta imeiles sol bakarrik, eta titik, bueno, ba, zure izena, titika, ba, ez zergatik, ba, neska batena zen. Eta gero beste gauza ere, e, ba, idazterakoan, zan egun hau bestea ez, zeren umea bila joan behar dudala. Hori ere, ba, guk egiten dugu gere begirada, ba, ez daki mundu hortan nola funtzionatzen den, eta pesatzen nun neska bat zinela. <laughs> Eta posten naiz. Eh? Posten nahi pila bat, ba ez, mutila, mutil batekin, persona batekin, nago laitz egiten, ba, alako gauzetaz, ez. Ba. Gizorezkoak ere, naiz, bizardun izan, ba, umeak zaintzen ditugu, eta ba, batzuek behintzen. Bai, bai, bai, ni bez, bi zeme ditut, mutilak eta asko zaintzen dute, bi zeme, bakoitza bi zeme dituzte, bat eh, bi neska, besteaz neska mutila, eta bai, bueno, bera, nere zuinak esaten didate beti oso lan gutxi beraiek egin, e, ez dutela e, e, saiatu behar hori egiteko, bai, zigia zetorrela ondo ekasita, <laughs> nere, nere semeak, osea, que, nere posten nau, ez? Bueno, ordin heben, aste azte ibiliko gera, zue lan baten, zue lan bati oinagituz, eh, landu behituzu, ba, kirol mundua eta nunbait ba, kirol mundu horrek nola bereisten edo erraikitzen dituen gizenezko ereduak eta ba, emakumezkoak nun dauden hori ikusiko dugu beraz. Baina hortati, hortara hasi baino lehen, hamahir urte zinituela, komilien artean e, feminista bilakatu zinen, komiliak ezaiz, eh? Bueno, komilien artean zeren amairu urtekin amala urtekin eta gero ez, de, ez nun ezagutzen feminista hitza ez da. Baina ni ningu zei eh arreba, nahi arreba gira, ni Eta ni, ba, gero bi mutil daude. Eta edade hortekin, 12 13 urtekin, ni etxean lagundu behar nion nire amai sukaldean. Bitartean, nire naia zeuden, ba, irakurtzen, jolasten, telebista ikusten, ez daki telebista izango ginen gara hartan, baina ez logo laguntzen ez. Eta ni ba, zirretu, ba, azerretuta, ba, asko, nintzen pila bat, horatzei nahi, bueno, ba, nire ama eta aitakin, ez ez, ez nola egingo bestek egiten ez basuten bezala, ez daki zer. Eta nire aita beti azken finean, azte adionetan, azken finean sopapo bat, eta egin behar dezu eta kito. Baina konturatu nintzen, gauzak zegertat, zegartik e, eh, zeuden nola. Zergatik ni neskan intzelako egin behar nuen hori eta nere anaiek ez. Ordun bai nik usteetan sortu zitzaidan, ba ez dakitez, ba zerbait barruan hori ez zala justiziako gauza bat. Hori aldatu behar zela. Eta bueno, Ez dakit, ni beti, buelta asko eman dio, zergati batzuk, hain gazte, konturatzen geran, konturatzen geran, nortataz, eta beste batzuk ez. Eta nik uste dut, ba bueno, alde batetik, nire lagunakin, eta asko egin dut, ba, nineska beste mutila zirelako igual, eta gero, ere garai hartan, ez eh, egiten ari gera, berrogeita mara markadan, irurogeia markadan, ni sortzi urte arte eskola misto batera joan nintzen. Oso arraroa zen. Zeren neska mutila banatuta zeuden, baina eh, eh, gure etxe ondoan zeuden parbolario partikular bat, nun neska eta mutilak elkar, elkar ekasten gendun. Eta nik uste dut, ere, ni ikusi nun ba, berdina ginela. Eta gero zergatik batzuk egin behar genuen lan ba, eh, olako lanak eta besteak ez, ez? Ordu nik uste dut, bueno, polita dela antropologian, beti ikusten eta oso gauza interesgarria da, ez? Kontesto batean, mm, bizitza, bakoitzaren bizitza nola guruzatzen dan. Eta ze gauza gertatzen diran bide hortak aldatzen digutela, gure pensaera, gure formak eta hori. Ordun hori, bueno, pentsatzen dut hor badaudela gaur batzu, ba, ba, feminista bihurtu nitzela, ez? E, Eda hortatik. Gero ja, irurogeita sortzian, ba, izan zen iriztiluak, ni gaztea, oso gaztea, baina ja zerbait entzun gendun. Mm. Baina ja feminista bihurtu nintzen, irurogeita maostean, mm -hmm. ondoren. Ilondoren. <laughs> Eta diozularik, zuk berzinituela etxen gauza berezi batzuk egin neska zinelakoz eta etxeko lanak egin berzinituelakoz, Ehm, berdin, anaiei zerbait berezi eskatzen zitzaien mutilak zirelakoz, ala, ala ez bereziki? Nik ez nun gogoratzen zerbait berezia bera, jolasten, kalean, ibiltzen ziren, eta bazkaldu ba, ondoren, ba, antzia garbitzeko, ni lagundu behar nion nire mari, <laughs> beraiek ez, orduan hori, hori daukat ez, nire, nire barruan. Eta ni beti aita ja hilda dago, baina ni beti ja feminista bihurtu nintzenean, eta beraz den zidan, baina nola, eta zaten nion zu bihurtu nintzen. Osa, bere garaian, hortaz eta hortaz, be, ba, bera gelditzen zan piskatola harrituta, ez? Zergatik esaten didazu, ba, bai ez, zeren hori, ba, ba, ala egiten e, e, agindu hori izan, nik olako gauzak egin behar nuela, eta beraiek ez. Eta gero ere, nik konturatu nintzen, ja, pizka e, buruz, ba, ba, bai, mm, mutilak ikasi behar zutela, ni ere, baina, bueno, ez hain garrantzitsua. Ez? Hori ere bere gara, gara, hartan, nabaritzen zan pila bat, ez? Ba, norbait edo etxean ez egon diru asko eta segurazki denak esan posible eta gaina garai hartan zaia zan, ez egon hemen unibertsitatea eta hori, baina nire naia irugarrena unibertsitatera joan zan, privatura, ez? Ni ez. Aha, Bueno, ba, bai, ah, Oh, Carmen, diez mintegiek ilan solasak jiraikiko ditugula dagun hastian, errangabe dua, eta ba, sortu zenetik euskal mugimentu feminista, maiatzan hiutan hoita sortzi eta beste, ba, hildo hortan jiraikiko dugu haekin, eta emeki emeki hiliantuko ebai, behak lantudian gehi batetat, horrek eh, aipatzen dilaik nula kirolak, edo nula kirola izan den e, maskulinitatiaren eredu formazale sale kapitalismoa ebe hala kapitalismoa entzat hala beharrezkoa zelakoan. Beno hoik geoko hitzordiak dutugu. Behin behin besteike badugu gue utsumandokan. Utsuman, ka Utsuman, Atsotitzak edo erantzaharrak hiekin Juzef Karikaber etxe barne. Zer nahiago duk? Juzef Karikaber ala Juzia etxe barne? Eh, nik eh, maite nik bien entzutia zen eta Karikaber ene aman izen eta etxe barne ene aitana ordin eh, bestaldian uste diat, eh, bi izenak ezartet dutien, eta hoi uste diat iziari untsa den. Uste nantzea zela, etxian sort, etxian izena karikaber? Bai, hala gitu duk, hala gitzen duk, zumaitaldi benez beti, eh? Hoi duk, eh? hiekazian amaen izena ziane karikaber? Bai, bai, bai, bai. Eta ah. oan obaduk karikaber zumait, ez anis bena baduk. Jo, funtsin, nuble ke beti bazitie abizen Montesquieu de la rigolada da nida kita serba. zentak ez guke? Ba, ba, azkenin zertak ez, guke mexitiago hiko, eh. Ze, unhuia guke maite diago, eh. Ha. Ni hoarnek paizen lan inantzin ilaik, eta bagina, hola, sondage egiten ian, hola, eh, ifop eta hoientako, eta baginean, Busa giti pi bat, bete haizikea erraiten jetu du sang bleu, je du sang bleu eta hola. moi aussi, j'ai un nom à particule, comme vous. ah bon, euh, comment ça Eta, Ça veut dire recalde, du côté de ruisseau. Je m'appelle Monsieur Dominique du côté du ruisseau. Eta horrek imatuzia. <laughs> ah, bai, e hoi, untsadek. Zen eta guk batiak izenak erran ahieki. Karrika berria eta etxe barnia errekaltia eta zerbait erran ahidik. Eta egunko erran zaharrak zer erran ahidin, hoi ikusi, aita bilzale, seme barea zale. Bai, eta hoi, usagitzen duk eta no, nik izigarri justu atzam haiten diat lege hoi. Ernahi, eita, aita suhura izan du biziotan, beti e, bakik e, sos genihatzen hai, sos biltzen hai, sos metatzen hai, eta jo, ondokua, semia beste agertzen duk. Usin semia aitaiki bizi izan duk, eta ez dik miseiaik ezagutu, ez dik lanin ikasi, Eto bapatetan, batetan, aita junen duen, fortuna bateki batzen dik, baina pirki-pirki, fortuna hoi jaten dik, eta badu gozatzen dik, <laughs> badu kolako redistribizione bat, eno hoi nik zigarri justu atzamaiten diat. Ah, soike, zea, non bait, eh, eh din baten ondokoain, au herkeia, edera atzamaiten dik. Segura, eh, justizia batuk, Mm-hmm. Eta nire gaitzak ordiala egiten nirela. Ez beti metatzen nahi hotz. Ez, hoiduk, hoiduk. Eta untsasto duk soza metatuik hilzen dena, Enetako bai. Begik zerratzen aizaitzek eta ikusten dukoiko metatuik hor eta bai. ba, mine egiten nikola hilziak. Bai, bai. Haladuk, e, eh, gaitza hanitzu zik mendu hontan e, eh, gaitzu, ez du goxo hilzia. Mm. Hoiko nuen gana zunen diat. <laughs> Geo, zea, e, Eh, egia duk, eh, aita edo ama, hola sos biltzal, eta hol, eta gio, segira enhar zaliake, e, eh, nunbait presioni bapa dira, ai, eta etxekuen berbidetik ebili behar diat, nike bai, eta nidakita zer, eta hik erraiten jan bezala, azkenin zentako ez haita nurbe bidia, ziek nahizan duzi, esos nahizan duzi egin, banik ez. Ba, ben, ez jatuzte hoi, hein harta razunatu iten. <laughs> hoi beharrunik gaiza hanitxe inazten dik. Ez ba. dik lan inikasi, eta geho, bon, eh, ez dik eh, be zahartziai pentsatu, ez dik eh, sos geniatziai pentsatu, eta mm. egun batez aitan errezerbia tipitu duk, eta geho, ikabe bat, eta go, miseian hiltzen eba, izo maitaldiz. Mm, mm. dena eh? Mm, Ordin eta abeatsoien dekadentziak grazia egiten daikotz. Ez du gena, ez badu lan inikasi. Ez gaixua. Jala Hmm. Ah, bai, enguia. <laughs> Behag ikus beza, eh? Bai, bai, bai. <laughs> Bon, ordin egin kua zian, ai, aita biltzale semia barreazale. zale. Untsa dela, horta eginko. elkartutako txori bat izan nahi nuke Basoan edo zelai Lazai batian Taizearen berberan joan aurrera Gero libreago Gero urtiago Baina ez dut baso edo zelaina zairik aurkitzen Sekoj, go! Zearen nora bide, berberan joan aurrera ekin beti eben gure utsumandoka enundari ala, bagua atzala, e, iparagire, hoi e, iparagire, bala, iparagirena abesti bat, adio euskal herria, gitarra eskutan bazabilan, e, e, poeta edo zer zen, ala bizi zena, gitarra bat eskuetan, ala bizkatoi da gelditu zaigun irudi romantikoa? E, irudia baino gehiago, Bai, bai, bai. E, bueno, berez gero, gero hartzain ere ibili zen Ameriketan eta horrela, baina bai. E, gehien bat e, gitarrezkoan herri-herri ibiltzen zen, ibiltzen zen kantari. E, Kontzientzia politiko batekin suposatzen da ordunko ze ezpazen garko berdina bena. Ez, ez, ez, bai, bai, bai, karlistadetan borrokatutakoa da e, Iparragirre eta gero kartzelan ere egona zen. E, kartzelan egon zen ez, ez e, bere ideia politik, bai, bere ideia politikoetan politikoen gatik bai, baina batez ere ideia politiko horiek kantuen bitartez, e, kanten bitartez transmititzen zituelako eta batez ere e, herritarrak egoten ziren lekuetan kantatzen zuelako hau da. Tabernetan kantatzen zuen asko, plazetan kantatzen zuen asko. Naiz eta gero gortean ere kantatua izan, kantatutakoa izan, Madrileko kortean ere kantatutako izan e, iparragirre etzen burges bat, etzen burgesia, PNV-ko burgesia, konservadore, olakoetai. Etze guen orain oraindik hori, e, orduan, ez, baina esan du PNV, ez, baina, baina, ez, ez, ez, hau, oza, diruz behintzat, oso larri ibili zen bere bizitza guztian. E, ba, guri interesatzen zaigu iparragirre, Baserritak semia, barkatu? jat? E, bai, baina ez oso baserrirako, baserrirako <laughs> joe, ja, joera duna. Oso musikari ona zen e, Iparragirre. Eta Rafa Koria eskotan aipatzen du. E, bere komposizioak osoa aberatza dira. Ez da lau akorde dakizkien Eh, etzen lau akorde sekizkien eh, gitar jolea. eh? musika, musika ezagutza handia zuen. Eta Kasia, orduan, gitarri, Gitarrista ona zen. Ah, ah, eh? Ah. Bai, hori da. Baina, bueno, guri batez ere, hau, e, iparra interesatzen zitzaigun, e, ze poeta bezala ere etzen sobera ona, e, sobera landua, esan nahi dut. Segurazki, bere helburua zelako batez ere, mesua lehenengoan zuzena eh. lehenengoan e, ulertaraztea eta eta bueno bai berak bat egiten zuen eh, ideologia hori alik eta gehien zabaltzeko baina claro komplikatua da gaur eguneko ikuspuntutik iparra ze iparra bere testu bere kantetan naiz eta guk euskaldunok hoiek apurbate e, ahaztu egin ditugun Naitan noski, Espainia aldarrikatzen du baina euskalduna da. A ber, a ber. Bera, Espainia, bere herri bezala Espainia dauka, baina euskalduna da. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Eh? E, gaur egunetik zer esango genuke mm, PSEko edo PSFko euskaldun bat edo hortik hurbil egon daiteken zerbait. Mhm, mhm, mhm, Unionista baina euskaldun peto petoa fede duda? Bai, noski, bai, bai. E, honek gernikako arbola idatzi zuelarik eta beste asko, e, jangoiko eta lege zarra, e, gerora, ez, e, e, aran eta, eta sortutako lelo hori, eta peneu beren astapenean dagoena, mm, noski, berak jangoikoa etengabe aipatzen du bere testuetan. Eta izan du eragin bat e, eh, nahiz berak ez nahi izan, eh, sortuko den alderdi jeltzale hortak, ko, eh, ez kolore edo espirituan? Gernikako arbola kanta berak eh, sortu, zu, zuen, eta Gernikako arbola gaur egun ere, oraindik ere zerkia bada, eta ikurba da Euskaldun abertzale askorentzat, ezta? Gero ederra dira, eh? Eman eta munduan frutua, bai. hori ederra duk. Bai, bai, bai, ederra dira, ederra dira geratu diren eh, galbaetik pasa ditugun batzuk, ze ah. beste batzuk ez ditugu pasatu Ados. Naita, ez? badauka bertso bat, eh, eh, badauka sati bat non esaten duen esaterako nere etorrera lur maitera, aran undiran, aran undiran, hori entzungo dugu, e, bizaio barru edo, eta hor esaten du nolan dagoen hendaian frantzian, Espainiari begira. Eta dago, eh, irunera begira, noski ez? Bai, bai, Osea, bai, irun ondarbi bidasoari begira. Baina Espainia esaten du. Eta hori, eh, kendua izan da, txak? Eh, kendu ez, ez dugu gehiegi gogoratzen, hori, ere. <laughs> eh, beste batzuetan bai. Bai, aina bardura. Best, beste batzuetan, bueno, inoiz, egia da, kantu liburu askotan aldatuta dagoela. Ah. Espainiari begira, eh? zenta esaten du, hendaian anago soraturik bali begia, arra Euskadi lur oberikan. Euskadi ez da jatorrizko testua, Espainia da. Espainia da jatorrizko testua. Hori armi arman sartzen baldin mazarete, klasikoen gordailoan dago eta hor Espainia da jatorrizkoa. Bai. E, ba, ez da bere kasua bakarrik, orduko euskal, peto, peto asko, bueno, ba, ba, E, e, karrista ziren eta orduan pues, e, e beraientzat e, beraien e, lurraldea Euskal Herri, Euskadi, Euskal Herria, Espainiaren bai, parte bai, zen. Bai, bai, eta zea garai hoietan Europan sortu zen nazionalismo konzeptu hori ere, indikan loratzen baizik etzen, ba, suposatzen dut. Hori da, eta, bueno, e, gero guk iparragirre, guretzat iparragirre interesantea da ere erbesteagatik, eh? e, erbesteari buruzko hasierako kantak e, edo behintzat ezagunenak e, berak eta otainok eta idatzitakoa direlako. Eh? Nola joan ziren Euskal Herritik kanpora, ze arrazoiren gatik, oso diferente otainoren kasua edo iparragirren kasua, iparragirre joan zen mundu ezagutu nahi zuelako, ez? utaino joan zen eh, arrazoi ekonomiko, e, ekonomikoengatik. Eta oso ezberdin idazten duzu, arrazoi bategatik edo gatik joaten baldin mazara, ez? Eta guk bai erabiltzen dugu iparragir eta otaino eta eh, erabiltzen ditugu beste gai askotan sasoi batean agertzen den gai bati buruz eta da erbesteratzeari buruz, ez? Deserriari buruz, horleku utzi beharrari buruz. E, oso importantea, Euskal, Euskal Euskarazko kantagintzan oso importante Euskaldun non imaginarioan behintzat sasoi batean eta igual, hogeita agarren mende honetan berriz itzuliko dena, hau da, segure gazte eh, Euskal Herritik kanpora eh, joaten ari dira, ez? Lanbila, lan bila, bai. Lan bila, eta eta aztertzeko mm, e, gaia da, eh? kantagintzan nola agertzen den eh, erbestea. Nola kantatu dugun guk emetik joan garenean, kanpora, nola kantatu dugun han egon garenean, nola kantatu diogun ona etorri denari, ere bai? Eh, oso gai mamitzua da eh, gure herrian, eta guk orain beti eh, e, erabiltzen dugu eta beti jotzen, dugu horretara, eta, eta da, esatera, Gaur egun migrazioarekin gertatzen ari den arazoa, ez, Europan, e, Mediterraneoa itsasoa nola bihurtzen ari garen Ilerri eta Grezia eta Turkia eta Siria eta Libia eta hori dena nola bihurtzen ari garen e, personen Ilerri e, gu kontzinti izan behar izan behar dugula gu etorkinak izan garela gu beti izan garela migratzaileak, ez? Eta hori adibidez Einaute Txamendik ere oso ondo kontatzen du bere e, idazlanen bilduma horretan, ezta? E, biografia horretan, ez? Berak nola gogoratzen du duen e, gazteak e, garasiko bulego batera joaten eta bai. saldoan izena ematen estatu batuetara eta Parisera joateko eta nola Parisera joaten ziren eh bere inguruko esteren zubiko emakumeak e, nola amaitzen, zuten eh, prostituzioan Parisen, eta eh. bueno, ez? Eta geho, bere familiatik e, kasik denak joan zaizkio. Hori da, ez? Eta orduan, bueno, gai importantea da guretzat eta eta ulertzeko gaur egun ere eta gaur egun ere diskurso bat ugitzeko horren inguruan e, edo zer esateko, ez, horri buruz, eta edo zer pentsatzeko hori buruz, izan gaitezen kontziente gure historia zein den eta eta gu etorkinak izan garela bizitza guztian eta gu joan garela e, Terranovara bezala, Estatu Batuetara, Ego Ameriketara, Europara, Espainiara, leku askotara joan gara. Ez? Ja, Eta hori ere agertzen da. E, gauza bat hor nahi eta hasi girenetik saio tio juntan, neri bit, eta mikrofonu juntan mintzo izan bezala, e, ibiltzen ziren gaztetxetan ere mintzo zide, genadiatola ahoan bilori gabe e, dela e, etaian garaia dela, dela ez dakiat, e, imigranteak dela Euskararen inguruko ez eria eta hola mintzo zide blin blam gaztetxoai e, e, mm, bai eta Bueno, ba- batzuk ba, ahoa zabalik gelditzen dira, ez? Bueno, ba, batzuentzat eh, arrotza da. Gaur egun eh, askorentzat eta bera aipatzea arrotza da. Ose, gu ibiltzen gara amazia amazazpi urtekoekin, eta batzuentzat, bai, arrotza da. edo e, duela gutxi ere izan ginen eh, amazia amazia urteko gazte batzuekin konpartitzen hau guztia, eta e, Gernikako bombardaketari buruz e, erdiak, eh, baino gehiagok, e, eh, etzekien ia deuz. Etzekien e, etxean ez zuten horren berririk eta ez zuten ikasi ezer e... Europako historioan duk alta bueno, edo ahaztu egingo zuten <laughs> e, gero ikusiko dugu ez gure saioek aurrera egin ala gai hori historian badagokigu ez da e, Gernikako Gernikako bombardaketa eta altxamentu fasista eta horren inguruan dagoen kantagintza, baina, bueno, askok ez dakite, ez dakite, ez dakite horri buruz ezer, ez? Eta batzuk, askok eh, pentsatzen dute ere, eh, altxamentu fasista horren ondorioz, Euskaldu no borrokatu genuela kanpoko indar batzuen kontra, ez dakit ez dute, ez dute susmatu ere egiten, beraien ausoki den aurrekoak izan zirela igual franko eta horiek egin zutela, edo, Gau guk ez daukagu zarbiderik eh, zehaskako ikastoletara edo Ipar Euskal Herriko eskoletara, baina suposatzen dut gauza bergauza gertatzen dela Algeriako bai. gerrari buruz. Eh, edo resistentzia berroita bostean. Berroita bosteko resistentziari buruz e, zer esan eskero, ezta? Bai, bai, guk horrela hitz egiten dugu, eta, bueno, bai, noski, aipatu behar baldin badugu pantsoa eta peio, edo aipatu behar baldin badugu errobi, e, aipatu behar badugu i, kanta eh, Daniel Landardek idatzitakoa etako gudari egindako e, militantei egindakoa da eta berarentzak gudaria dira eta orduan pues i gudari esaten dute eh, eta etxamendi hainbat eta etxamendiren hainbat eta etxamendik e, idatzitako hainbat Imanole kantatutakoak bere hasiera batean edo bai. Xabi e, Etxebarrietari edo txikiari idatzitakoak pues bueno guk ez dugu ez erreskutatzen ah guk ematen dugu gure ikuspuntuan, noski, beste batek esango du terrorista direla edo beste adjetibo batzuk erabiliko ditu, ba, bueno, guk eh, gureak erabiltzen ditugu. Ba, baikoan ginen, ordian adio Euskal Herria, erbeste aipatzen zian kantu bat, eta iparagirren hitzak, eta oskorigrek emanik utziko dugu, eta iparagirren dizkaik ez dut uste badugunik. <laughs> ez, ez, noski. kanita herritik tikamora estrangeria nera pasa de tempora gazte gazte kanita herritik tikamora estrangeria nera pasa de tempora egi alde guzien onak badira Baina bihotzak dio Zoaz euskal herria Eki alde guztietan Toki onak badira Baina bihotzak dio Zoaz euskal herria ustera, oai mundu berria, orain txepain aizera. Estefan Urentzenen utsumandoka eskerak beti bezala gue kolaboratzale fidelei Charles Bidegen aspaldikua, gotzon barandiaran zain aspaldia gertuik eta halaber Jusef Karikaber etxe barnentzat, eta beriki agertu zaikun eta aspaldiko partez agertu zaikun handeiai Carmen Diaz Mintegiei. Be, nik hoik erranik, beste behin bat arte dioziet, beste hitzu mando bat entako, arte hortan leher egin arte izan zurri ontsu, eta mila popoik.